บุ๊กทู เจ็ดสิบเอ็ด семьдесят один, семьдесят один, ต้องการ อยาก что-то хотеть, что-то хотеть, คุณอยากทำอะไร что вы хотите, что вы хотите, คุณอยากเล่นฟุตบอลไหม вы хотите играть в футбол, вы хотите играть в футбол, คุณอยากไปหาเพื่อนๆไหม вы хотите пойти в гости к друзьям, вы хотите пойти в гости к друзьям, ต้องการ อยาก хотеть, хотеть, ดิฉันไม่อยากมาสาย Я не хочу прийти поздно. я не хочу прийти поздно, ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น я не хочу туда идти, я не хочу туда идти, ดิฉันต้องการกลับบ้าน Я хочу уйти домой. я хочу уйти домой, ดิฉันต้องการอยู่บ้าน я хочу остаться дома, я хочу остаться дома, ดิฉันต้องการอยู่คนเดียว Я хочу остаться одним. я хочу остаться одной, คุณอยากอยู่ที่นี่ไหม ты хочешь здесь остаться, ты хочешь здесь остаться, คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม Ты хочешь здесь есть? ты хочешь здесь есть, คุณอยากนอนที่นี่ไหม Ты хочешь здесь спать? ты хочешь здесь спать, คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ вы хотите уехать завтра, вы хотите уехать завтра, คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ вы хотите остаться до завтра, вы хотите остаться до завтра, คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ вы хотите оплатить счет только завтра, вы хотите оплатить счет только завтра, คุณอยากไปดิสโก้ไหม Вы хотите на дискотеку? вы хотите на дискотеку, คุณอยากไปดูหนังไหม вы хотите в кино, вы хотите в кино, คุณอยากไปร้านกาแฟไหม вы хотите в кафе, вы хотите в кафе,